بسم الله الرحمن الرحيم ya Allah. Amin. Bizden sınırdın başka tayancımız yok ya Allah. Amin. Bütün dünya Müslümanlarına cümleden izlilgen şeref Türkistan Müslümanları necafik ata akılgını ya Allah. Amin. Bizlerini bir kolumuzda Kur'an-ı Kerim, bir kulumuzda Abdümat Kurallarını tutan halde hayatımızı ayaklaştığı nasip kılgını ya Allah. Amin. Bizlerini bu yolda müstehkem kılgını ya Allah. Amin. Varlık kırımdaşlarımızı bu yolda müstehkem kılgını ya Allah. Amin. Dünya Müslümanlarını birleştiğini ya Allah. Amin. Varlık ensar kırımdaşlarımızı Allah rahmet kılgını ya Allah. Amin. Şununla birge tecavüz Tarlaçılarını yurtlarımızdan çıkarışkı yerden kılgını ya Allah. Bizlerine izilgen aç sınırlarımız, karındaşlarımız, braderlerimiz, garip yaşamaktan, ve sürgünde yaşayan barlık karındaşlarımızda Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah etrafı uyuş kılın sıfası yallah. Amin. Yallah bizlerini bu doğru yolda müstehkem kısı yallah. Amin. da iyi ilgilenme vatkan, toplumuzdur bulgunu vatkan, aksınıllarımız, edillerimiz, şu özgürlerimiz rahmet kılgını yallah. Amin. Bizlerini bu yolda barlık Müslümanlar ile birlikte, mücahitler ile birlikte bu hizmetini, bu cihat ibadetini ada kılgını sıfılgın. Amin. Amin. Ya Rahman Rahimin. Gayretten başlanan İslam dünyada Ve kaytar şu gibi gayretli kıyga Dini Resul gibi hoş bir şaya Gayretli ıhta gülgin cennet masağa Allah deb fida, fido qilgan mujohid bo'shashma dunyoda bo'lsam mug'irib shahodat tastaqib tuttu sen tavhid g'arib lixto kulgin jannat bir solo yer yuzi birlasa kufrida bir o'zing qolsang gar yolg'iz dunyoda asligin rasul ham yolg'izmasmidi g'iriblikda kulgin jannat bo'lsa islom dunyoga va qaytar shu kabi g'iribligiga Resul geldi Hoş bir işaret al Xeyretlikta gölgin cennet basala Haq it etqalar Allah deganlar Çox kəbi İslamni püləb tutqanlar Köydürsə dinavni Jo'lar sever qil G'ariblikda kulgin Jannat barsala Yolg'iz men demadim Dasturdim ustoz zaman ummatin İslam so'zlisa Munofiq murtadlar Nim bo'lsa qog'oz zerikli xitoy gulgin jannat bo'sog'i وقيتر شو كبير غير لقيغا ديني رسول كلي خوش بشارات غير لخطا كلين جنة مصاغا bo'shashma mard yigit haq yo'l jarchisi kishanlik bo'lsa ham temir zindonda sen bilen bilan birgadir olloh vadisi g'ariblikda kulgin jannat bor solo ijobim bo'yniga سبت سب bo'lib to'sa qaytmag'in muslima yo'limda nechtam berib lixta kulgin jannat geldi Hoş bir şöhret al Verip lıhta Cennet masala Verip dün İslam dünyası